Selamu alaikum. Kome se danas mogu obratiti kada želimo šerijatski odgovor na neki problem u svakodnevnom životu? Znači, onim ljudima koji na prostorima gdje živimo, znači tumače vjeru i vraćaju se na izvore vjere i uzimaju znanje, znači pouzda, ispozdani izvora. Moramo poznavati u svojoj regiji ko je taj koji, ko, ko slijedi pravi pravac. I osjetimo, ako neko svojim djelovanjem i biti sjajanjem dokaže da živi u skladu sa islamskim propisima, da je sticao šarijesko znanje, ima predspozicije koje nam govore da takva osoba neće reći što nije prethodno, znači uzeo od učenih ljudi, Alhamdulillah da smo u periodu kada imamo na terenu one koji ističu ispravno šarijesko znanje, iako u malom broju, ali naše je da tragamo i da pitamo ko su ti koji žive na ovim prostorima, koji ispravno tumače Kur'an, koji sebi ne dozvoljavaju bidate i novotarije, pa da o takvih uzimamo i pitamo svaki onaj koji je slon novotarijama i nečemu što nije utemeljeno na Koranu i sunneta, onda duži smo izbjegavati takve, a tragati one koji dosljedno slijede sunnet poslanika bez i koji su sticali znanje na izvorima vjere, pod šartom znači da su se po povratku iz Medine i drugih mjesta ostali dosljedni tom učenju, a Allah subhanahu wa ta'ala ako tragamo istinski za, za znanjem u, u svakom vremenu otvara nam srce da možemo nišće ta'ala upitati i saznati naći onoga koji, koji će nam dati odgovor.